مَنْ پیشین انسان آوردم کتاب بسیار عظیم و شان قرآن و من اون کتاب را تفسیر کردم مطابق علمی کی بود من داشتم سبحان اللہ اللہ تعالی میگه علا علم اے حال کونی من قرآن را تفسیر کردم در حالی که خودم عالم به تفصیل فصلناه على علم على علم حال حال کونه عالما بتفصیله در حالی که من عالم به تفسیر قرآن بودم خودم اون کتاب وَرَحْمَةً بود يُؤْمِنُونَ رہنمائی لقوم یؤمنون رحمتی عمل ایمان هدایت و رحمتی برای قوم مؤمن این حال هر دو تا حالن از کتابین من آوردم برای حال کتاب بسیار عظیم و شان فضیلت اول کتاب من اونا تفصیل کرده بودم در حالی که عالم به تفسیر و تشخیص بودم در حالی که اون کتاب هدایتی بود لمن همه را می کرد، و رحمت خاصی بود برای مؤمنین که عمل کردن، الان اینها فقط منتظر نتیجه کتاب کتاب گفته عذاب فقط اینها منتظرند که همون تعویل کتاب بیاد یعنی آنچه کتاب گفته همون منتظرند دیگه از نظر دلائل من چیزی کاملا بیان کردم تخفیف اخرویه اینا انتظار نمی کشن مگر تعبیر اون کتاب را یعنی ظهور بیان کتاب را کتاب هرچی چی گفته او بیاید تعبیرش بیاید یعنی آنچه کتاب گفته بیاید و ثابت میشه یعنی عذاب. یوم یاتی تعویل و روزی که می آید تعویل آن کتاب یعنی بیان اون کتاب تعبیر اون کتاب یعنی عذاب می آید یقول الذین نسوه من قبل میگن تکرار میکنن آنهایی که فراموش کرده بودن این کتاب را قبلا کاملا از این کتاب خبری نداشتن سبحان الله شما بگید انسان ها امروز از کتاب خدا خبر دارن فکر دارن که در این کتاب چه حلالی چه حرامی بیان شده سبحان میگویند آنهایی که کاملا از این کتاب فراموش بودند دستوراتش من قبل و قبلا در دنیا قد رسول ربنا بالحق آمدن پیام رسانان رب ما به حق لیکن ما نپذیرفتیم از آنها و ما نپذیرفتیم از آنها جای که قرآن گفته ولیکن کذبنا و قلنا ما نزل الله من شیئن ما گفتیم خدا چیزی نازل نکرده شما دروغ میگید فحل لنا الان میگن آیا حد برای ما شفاعت کنندگانی که شفاعت کنن برای ما و ما را از این بلا نجات بدن یا کم از کم رد کرده بشنیم به دنیا و عمل کنیم غیر آن عمل های زشت و کفری و شکیه که در دنیا عمل کرده ای شفاعت کننده هست فیشفعو لنا یا کم از کم خود ما ارجا داده بشیم به دار العمل دنیا پس عمل کنیم غیر آن عمل های که کردی غیر اون اعمال های کفری شرکی بدتی کردی اللہ تعالی اعلان میکند قد خسیروان قصاهم به که اینا در خساره انداخت بودند در دنیا جانهای خود را و ظل انهم ما کانو یفترون گمی شود از اون کسانی که اونها را به عنوان معبود در دنیا شفیع و معبود معرفی کرده بودند او خب انسان ها برای خود شفیع معبود مشکل دوشات درست کردند و ننشستند که ما داری اللہ تعالی میگه این شفا شفاعت کنندگان این چیزهایی که شما منبع امید خود قرار داده بودید اینها هم گم نیست نه حضرت عزیر میاد برای شفاعت نه عیسی ابن مریم میاد برای و عیسی علیه نمیگه، حضرت عیسی پسر خدا نعوذ بالله بی ایمان ها شما را رهبری میکنن به جنت میبرن صرف شما دفاع میکنن اعتقادشون همینه چون هم الان حرف میزنن همه اینا خرافات گم میشه و دلان هم ما کانو یفترون آنچه اینها افترا کرده بودن این دعوای سوم سوره سر ورانه کرام دعوای اول سوره این بود که ای پیغمبر مثلا مشخص شما در این میدان پیروی ما اوهیه الیکه باشید تبلیغ کنید رتون دعوای دوم به امت گفته شد که شما ما انزل الیکم را اتباع کنید و ولا تتبعو من دونه اولیاء دیگه کسان را اتباع نکنید این دو تا دعوا اگر در این مسیر مشکلات یا آمد تحمل کنید در وسط تمهیدی بود و در آن تمهید الله تعالی احسانات خود را برای بشر بیان کرد و بعد با شار یا بنی آدم یا بنی آدم احکام متفر احکاماتی برای ما بیان اکنون الله تعالی میگه از این احکامات و دستورات شما اتباع کنید شما ما اتباع ما انزل الیکم را اتباع کنید شما از دستورات و خطابات و احکامات اتباع کنید چرا که رب شما به شما این دستور را داده کسی که اختیار شما را داره. خالق کائنات و مصرف و متصرف در کائنات الله سبحانه و تعالی هست لہذا این خالق و مالک و مدبر و متصرف به شما دستور داده لہذا شما باید از او اطاعت کنید او کارساز و حاجت روای شما هست او او عالم الغیب و داننده احوال شما لحاظ حتما از او اطاعت کنید ان ربکم الله این دعوت تکن رب شما یعنی خالق و متصرف و مدبر و اختیار دار شما الله اون الله که خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم سوا على العرش مستوی على العرش مستوی على العرش سروران گرامی الله مستوی علی العرش که توضیح کردن یعنی اللہ تعالی اختیار جهان را به قبضه خودش کرد. به هیچ کسی هیچ چیزی را تفیز نکرده هر چی می کند مستوی علی العرش بر عرش استوا باقی کیفیت استوا علی العرش مثل یک مخلوقی که حالا من در روی کرسی نشستم شما روی این نشد نشستید زیر سک خالی استوای ملک علی العرش همینه که بشینه در یک جایگاهی که بالای او هم سایبانی باشد و زیر پای او هم یک صندلی و کرسی تختی باشد و منبری لیکن اللہ تعالی از جسمیت پاک هست این خاطر استوا علی العرش بزرگان چی گفتند منقولا صادق و الحسن و ابی حنیفه و مالک رضی الله تعالی عنه که ان الاستواء معلوم کیفیت مجهول است ایمان به استواء واجب است انکار استواء علی العرش کفر سوال از کیفیت استواء بدعت الله اللہ تعالی نے ایک مخلوق کی متمرکز نہیں ذات بے مصر مانا الله مستوی علی العرش و بس استواء یلیک بشانی لیکن بزرگان میگه هر جا که استواء علی العرش از تصرفات خدا بیان میشه یعنی الله تعالی در دنیا متصرفه اینجا ببین اول بیان کرد خلق السماوات و الارض فی ستت ایام به مدت شش شبانه مستوی علی العرش دیگه چیکار میکنه یکش لیل النهار میپوشاند شب را بر روز می کند این روز را شب حسیسن خوری شب را بر روز روز را بر شب میپوشاند شب روز را طلب میکند طلبه طلب میکند همین لیل نهار را حسیسن خوری و ہم تین اللہ تعالی پیدا کر دے خورشید را و مارا و ستارگان را در حالی که همه اینا مسخر هستن به حکم خدا خوشی در مدار خودش کمر در مدار خودش دار در مدار خودش همه مسخر امر خدا هست الا توجه داشته باشد تبادل داشته باشی له الخلق والام به خدا اختصاص دارد خالقیت و مالکیت اللہ تعالی هم خالق تمام اشیاء و هم عامر در تمام اشیاء تبارک الله رب العالمین با برکت الله که اختیار دار تمام جهانیان است ادو ربکم سمر دلیل بخانید هر حال و هر برای هر حاجت در هر حال و برای هر حاجت بخانید رب خود را تضرعا به آجزی و خفیتا محرمانا شان انه لا يحب المعتدین شان این است که اللہ تعالی دوست ندارد تجاوزگران را آنها که خاندن خدا را ویل میکنند غیر الله را میخوانند متجاوز اونها اون تجاوزگران را خدا متجاوزین را خدا دوست ندارد یلانا یعنی را عذاب میدهد ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها فساد نکنید در زمین بعد از اصلاح زمین فساد با چیه با کفر و با شرک و با نگاه غیر الله خلاصه بخانیدون خدا را در حالی که خوف دارید از آن خدا و در حالی که امید و رحمت دارید بتاکید رحمت الهی قریبا از محسنین هو الذی تصرفات الله اون ذاتیه رب شما اون ذاتیه که ارسال میکند باد را برای بشارت دادن بین یده رحمتی جلوی رحمت آیا باران بعد ملائم میوزد و خدا پشت سر باران میده حتی اذا اقل صحابان تا این بعد ملائم حمل میکند ابرهارا که پر از آبند پس می میبریم این ابرهارا به طرف شهری که ویران است پس نازل میکنیم این فانزلنا به ما ما نازل میکنیم از این ابرها آب را و خب بیرون میاریم بسره این آبها من کل ثمرات هر نوع ثمرات را کذالک نخرج الموتا جمله معترض ہے به همین کیفیت که ما به آب همه باغها همه درختها و حبوبات را بیرون میاریم به همین کیفیت بیرون میاری مردارا تا که شما تذکر بگیرید هر سال این زمین را اللہ تعالی میگه من آباد و ویران می کند یک روزی شما را همینطور آباد و ویران می کند یک روزی دستور میداد که تمام شما از زمین بیایید همانطوری که هر سال دستور میدن همه گیاه همه میوه ها همه چیزها بیان بیرون میان یا نمیان چقدر قدرت بزرگیه والبلد الطیب نبات نباته او شهر پاکیزه بیرون میاد گیاهای او به اذن رب و اون زمینی که خبیث خارج نمیشود آن زمین مگر چیزهای نکید و ناکر سر چیزهای کثیف و زشت و خار و خاشاک و اون چیزها داره حالا معنی اینه که شما انسان ها هم مثل زمینی زمین خوب انبا و اقسام سمر خدا میاردید و خب زمین خبیث چیزی بیرون نمیاره بگی چیزهای بی ارزش نری شنزی خاری شورت مورکی اینطوری چیزها نکت، میگن چیز سخت و سفت این یعنی چیزی که قابل استفاده نیست اون چیز را زمین خدیث میاد اینجا استاد ایک داستان همیشه بیان میکرده که سه بادشاه و خدمت لیه یک عالمی در معذر بادشاه دیندار بوده صحبت کرد هر چیز در قرآن هست بادشاه خوشتوی بود و ریشه نازک و تنکی داشت گفت بیان ریش منم تو قرآن هست گفت بله والذی خبث و سلام اصلا نکدا <laughs> کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون به همین کیفیت ما بیانی کنیم آیات را برای قومی که قدر شناسان دلائل را فکر میکنن قصه اول متعلق به دعوی استفو اللہ کار ساز و حاجت روا عالم الغیب حسورا بخانی همین بود که ما خانے دعوی استفو اللہ تعالی میگه ببینی نو علیه صلی اللہ علیه صلی دعوت را میگه که اللہ کار ساز حادث روال ملغیب سورات و خانی در عبادت سوی ولکت ارسلنا نو علیه ناقومی فقال یا قوم عبد اللہ خدا را عبادت کنی اللہ کار ساز حادث روا مشکل بشاق ایک دانست مالکم من الہ غیرو نیست شما معبود غیر از خدا انی اخاف علیکم عذاب یوم اگر عبادت نکنید خدا را تنها و من می بر شما از عذاب روز عظیم قال الملا ملا اون جماعتی را می گویم که برای مشورت تجمع می کنند گفتن قوم ملا اون رؤسا سعادت و اقدا و قوم نوح علیه السلام گفتن انا لنرا فی ضلال مبین ما میبینیم ترا در یک ضلال مبین تمہارا دعوت به الہ واحد میدی ایفی دعا انا الہ الہ واحد تمہارا بھی یک خدا دعوت دی ما فکر میکنیم که تو در گمراہی دائری همه حاجات را در بخائیم این همه عقبات و این همه عقبات و عالیه در دنیا این همه گمبودها و این همه تشکیلات اینها را ویل کنیم و یک خدا را بخانی عجیب پیغمبری تو ما تو در ضلال مبین میگیریم قال حضرت جواب داد یا قوم لیس و قوم یک ذره گمراهی من ندارم لیکن رسولم من رب العالمین من بار بار بشما دعوت میدم این رسول رب العالمینم من مامور معصورم ورنه من دیوانه ای که نیستم من هم گمراه نیستم و کم پریزه من اینه که شما را تبلیغ میکنم پیام های ربم را و نصیحت میکنم شما را و من میدانم از خدا اون علومی را که بدبختان شما نمیدانید من تخصص کفر و شرک شما را من میدانم شما را شرک گرفته کفر گرفته من با توحید شما را میخوام علاج کنم اونا گفتن که ما میبینیم که یک بشری ما نراک الا بشرم مثلنا این جواب اون اعتراف ہے کہ گفتن تو بشری تو رسول نیستی بین رسالت و بشریت هزار یعنی بشر رسول نمیشه حنافی و تضاد حضرت فرمود او عجب تم انجاکم ذکر من ربکم آیا شما انکار میکنید و تعجب داری چیزی را انکار میکنید رسالت من و تعجب داری در این که آمده نصیحت یعنی وحی آسمانی از جانب رب شما بر یک مردی که از خود شما هست تاکہ ان مرد شمارا آگاہی بدهد و آگاه کند از عذابهای خدا و تا کہ شما به اثر اطاعت از او پیغمبر متقی بشوید از عبادت غیر اللہ از جهنم نجات کنید و تاکہ شما مورد رحم خدا قرار بگیرید خلاصه جر باز شد فقط و پنجه سال مرتب پورا تشریح کردن بعد از و پنجه سال من حضرت نوح را من حضرت نوح را نجات دادم و مردم فانجیناه این نکته اساسی من حضرت نوح را نجات دادم و آن کسانی را که بانو بودن در کشتی اون دم و دادها را هم من رجاعت دادم و, و من غرق کردم اونها را که تکذیب کردن آیات ما را آیات توحید ما را رسالت پیغمبر را تکذیب کردن قبول نکردم همه کارها را من کردم همه من کار سازم منم نور را نجات دادم و مومنین را نجات دادم و منم غرق کردم ترتیب کردم آیات مارا. چرا که آنها بودن قوم کور از آیات ما کور بودن نمی دیدن آیات مارا. اون دلائل توحیدی را ندیدن کور بودن خب این قصه دوم متعلق با دعوای سوم دعوی سوم بود خدا غیبدان کارساز حادث رواز لحظا او را بخانید و عبادت کنید ببینید این دعوت را نوح علیه السلام هم داده همین دعوت را حضرت حود علیہ السلام هم داده که کارتا دادت روا اللہ فقط او را عبادت کنید و باس او را بخانید و سجده کنید و باس ما پرستادیم استادیم طرف آد قوم برادر آنها حود علیہ السلام را قال حضرت فرمود یا قوم عبد الله مالک من الہ غیر افلا تکون اے شما عبادت غیر الله نمی خدا خدای را کارساز حاجت روا مدیر و مدبر کائنات تصور عبادت رو میکنه اون عبادت کنه که غیر از دیگه هیچ معبودی نیست ای بیانی هی مانا الا الہ الا اللہ هست عبداللہ من الا اللہ مالک من الہ غیر هم من الا الہ قال الملو الذین اینجا هم اراد قوم گفت سرانی کی کف کرده بود از قوم حود علیہ السلام انا لناک فی صفاحت ما شما را میبینیم در یک احمدی کم اغلی شما خیلی احمقی سبحان اللہ و که لنظنک من الكاذبین او خب به تحقیق ما یقین میکنیم ترا را از در مسئله توحید او خب در تحقیق عذاب در رسالت در دعوی توحید و رسالت و تحدید عذاب تو قاضی سبحان الله قال حضرت فرمود لیت بی صفات من هیچ در رحمتی ندارم لیکن رسول من رب العالمین من رسول از رب العالمین شما را تبلیغ میکنم او بلغکم رسالات ربی من تبلیغ میکنم به شما پیام ربم را و انا لکم ناصح امین من یک خواه ناصح من نصیحت در و خاصم امینم در نصیحت خیانت نمی کنم نصیحت خیلی امانتی برای شما می کنم گفتن تو بشری انسانی تو رسول شدی گفت آواجب تم آئے شما تعجب دارید از این که آمده که شما یک نصیحتی از جانب رب شما بر یک مردی از خود شما و تا که شما را آگاهی بدهد اون مرد همین اعتراف فکر بر نوح بود بر خود بود بر محمد رسول الله همین اعتراض بود مالا از رسول یا قلت دام یا همشه بلد با اللہ تعالی میگه پیغمبر نراحت نبا همه انبیا همین اعتراض بر آنها بوده وذکرو پیغمبر فرمود یاد کنید انگامی که کرد شما را خدا جانشین بعد از قوم نور او عادیها شما جانشینی بعد از قوم نور حضرت نو علیه السلام سے پسر داشتن در کشتی سوار حام سان یافت یک پسرش که کافر بود و را شب سر داشتن سام یافس اینها از اولاد سام آدی ها بعد از قوم نوح آد آمد روی کار نسل سام و اینها را آد اولا هم میگن از تفسیر آد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح پشت پنجم نوح هست آد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح اینها نسبی که آد از این آد این قوم بزرگ تشکیل شد گفت یاد کنی هنگامی قرار داد خدا شما را جانشین بعد از قوم نو و اضافه کرد در خلق شما بسطت و گشادگی چون زمین خوب گشاد شد خیلی بزرگ شده خیلی این اینقدر قد بزرگی نداشت مثل درخت خورد که انهم آجاز مخلصات و اضافه کر خدا شما را در قوت در بدن بس و گشادگی یاد کنی نعمت های الهی را تا که شما رستگار بشید قالو اناد کن جواب کن با اناد کن قالو گفتن اتیتنا آیا تو آوردی آمدی پیش ما برای این مقصد که لنعبد الله وحدا تن تنها خدا را عبادت کنیم تو همین مقصد آمدی و بگذاریم آن کسانی را که بودن عبادت می کردن آبا و اجداد ما آبا و اخه اینم نسل چار درجه اینجا سام خدا پرست بود که سام کیه پسر سام ارم او هم خدا پرست بود اوس هم خدا پرست بود آد هم خدا پرست بود بعد از آد دیگه شرک شد شد این نسلانه بود بین خاطر اینا آد جد دین هست این قوم را بین خاطر هست یعنی تا پنج پشت خدا پرستی بعد نسل آد که قوم آد تشکیل شد اینا شرک شروع کرد تو آمدی که ما پرستش کنیم خدا را تنها و بغض آریمان آئی رت پرستش کردن آب آواز ما لذا فاتنا بما تهدنا ان کنت من الصادقین بیار برای ما اون عذابی که تو بما وعده میدی اگر واقعا راست میگی قال پیغمبر فرمود قد وکالیکم من ربکم رجسون و غضبون واقع شده و ثبت شده است بر شما از جانب رب شما خلیدی عذاب و غضب خدا شما اینقدر عنایت کردی او ثابت شده بدواقع می شود حتی جا دلوننی جواب آیا شما با من پیغمبر بود خصومت میکنید درباره تعدادی نامه ها که شما گفتید اینها غیبدانند اینها حاضر و ناظرند اینها شفیعند اینها مشکل گشان اینها جمع کرانها را شما درست کردید و اسما به معنای اون صفات که شما برای معبودان نامهایی سمیتموها شما این هر تسمیت به غیبدان و حاجت روا و مشکل گشا و فریاد رس کردید و آبای شما ما نزل الله به من سلطان نازل نکرده الله تعالی برای معبودیت آنها هیچ دلیلی نه اغلی و این همه زیارت ها را مردم درست کردند و این طوری لقب دادند یا خدا درست کرد خدا گفته که شما انبیاء اولیاء را به عنوان حادث روا مشکل گشا داد رد هر یاد رد پیر غلطان غوث آزم موین الدین چشتی شما این الفاظ را برای اینها گذاشتی برنه تو خدا دلیل نازل نکرده نازل کرده هم میگی بدون دلیل شما دارید خصومت میکنید درباره معبودیت نامهایی که شما اون نامه رو برای نه تصمیه کردید آبا الله تعالی دلیل نازل نکرده ما نزل الله به همین سلطان اغلی نه ننروی لذا آخری جوابینه که فانت درو انی من المنتظر شما هم انتظار بکشید که من هم با شما انتظار میکشم خب نتیجه چی شد سمر اتباع حق فانجینا هو الذین ما پس نجات آدم هود را کسانی را که با هود بودند صحابه با ایک رحمت لطفی که از من بود و غط کردم ریشه آنها را که تکذیب کردم آیات ما او نبودن مؤمن اگر عذاب هم نمی آمد هم مؤمن نبودن من هر شکن کردم و گذاشتم و الى تمود اخاهم و به طرف سمود قوم چیزی که از آد این نسل حضرت هود با امت هود اینها نجات کردنی یعنی از این متبعان هود نسل اینها شخصی به نام سمود پیدا شد پشت پنجم نور علیه السلام و اینها را آد ثانیه میگن سمود و جدیس دو پسر عامر ابن ارم ابن سام ابن نوح از ابن شام بود دو تا پسر عامر ابن ارم ابن سام سمود و جدیس نسل اینها درست شدن اینها را قوم سمود میگن همین سمودی ها را عاد ثانی میگن اونارا را عاد اولا میگن اینها را عاد ثانی میگن برای سمود صالح علیه السلام همیشه آد و سمود قوم نان و پیغمبرشن و صالح مشتبه نشن هر جا سمود صالح پیغمبر دوست مردم بیش و ما پرستادیم طرف سمود برادر سمود را صالح علیہ السلام را صالح هم تقلیق تبلیغ این کے سب متعلق با دعوی صالح اللہ غیب دان حاضر ناظر متصرف او را عبادت کنید ہم انبیاء امی حرف رزدان قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم دلائل هم آمده برای رسالت من و برای توحید خدا جانب رب اون دلائل چیه بعد از مدت حضرت صالح را گفتن اگر از این سنگ خوش شطوری بیاد بیرون ما تو را پیغمبر قبول میکنیم و هر حرفات را هم قبول میکنیم شطور آمد اینها قبول نکردن پیغمبر ناسخانه گفت هذه ناکت الله لكم این ناکت الهی این ناکه الهی برای شما یک نشانی بسیار بزرگ است بگذارید این ناکه الهی را که بچرد در زمین الهی سبحان الله این ناکت الله را بگذارید تا بچرد در ارض الله ولا تمسوها بسوئن و ظالمین دست نزنید بدی برای تبرک برای اینکه ناکه الهی بری دست بکشی شانه گردنش لبهای زیبای ناکت را هم ببوسی ببوسی آبا کسانی شطور را دوست دارن لب شطور را میبوسی محبت میکنه باشه قد شطور شطوردار بدانه نه شما شما چی کردید همینطوری که مردم دستمال کاغذی دارن و دیگه دستمال دارن ماشین خود را مطمئن خود را میشه انطور نسید یک گرد و غبار هم تحمل نمیکنه اونا که شکر در همینطور ناز میکنن عنوان معبود نمیدیسن به عنوان محبت نفهمیدی اونا که بز دارن هم همینطورن قدر زر زرگر بداند قدر بود بزدار بداند قدر شطور شطور داند قدر ماشین ماشین سوار ها حضرت فرمود ولا تمسوها بسوء مس نکنید این ناکه الهی را ببدی بدی که فیأخذکم عذاب علیم شما را یک عذاب علیمی نابود خواهد کرد و گذاشت وذکرو خوب کلا نعمت را یاد کنید اون لحظه که که داد خدا شما را جانشین بعد از آد اولا بعد از آد اولا قوم حضرت حود علیہ السلام شما را جانشین قرار داد و ضباکم فی الارض او جایداد داد شما را در زمین چرا جایداد دو فصلی میدن فصل زمستان جاهای گرم هم خشن داشتن اونجا میرفتن فصل تابستان جاهای سخت زمستان گرم اینجا و تابستان سرد نادر و در هر دو جایده برای خود ساختمان ساخته بوده تتخذون من سهولها خدا شما را جایگاه در, در زمین دو فصلی هستید اتخاذ میکنید برای زمینهای سهل زمین من بمانه علا بر های نرم ساختمان میزنید قصور بمنه برج محلات بزرگ زنید برای فصل سردی تسکنونها فی شتا در فصل زمستان اینجا در این ساختمان های بلند بلند شما سکونت می و می تراشید کوها را خانه می کنید برای فصل تابستان و تابستان کوهستان ها سردنه پس یاد کنید نعمت های سرشار الهی را و فساد نکنید در زمین در حال شما شد کنید باشید قال الملو الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا گفت سردم داران قوم صالح که مستكبرین و سرمایداران قوم بودند برای آنهایی که مستضعف قوم بودن برای مستضعفین یعنی لمن آمن منهم همیشه متبعان انبیاء مستضعفین برای آنایی که مستضعف بودن یعنی برای مؤمنین و للذین استضعفوا مبدل منه لمن آمن منهم بدله گفتن مستقبرین قوم صالح برای مستضعفین یعنی مومنین اتعلمون ان صالح مرسل من ربی شما یقین دارید که صالح پرستاده شده رب است شما یقین دارید اتعلمون اسم یقین دارید ان صالح مرسل من ربی این مصدقین مومنین گفتن بله بله قالو انا بما ارسل به کافرون قالو گفتن این مومنین انا بما ارسل به مومنون تحقیق ما به اون مسئله توحیدی که حضرت ارسال شده برای تبلیغان ایمان کامل داریم یعنی حضرت صالح را پیغمبر کامل خدا قبول داریم اون مسئله که بیان میکنه توحید و شما نمیری زیر بارون هم قبول داریم گفتن مستقبرین به تحقیق ما به اون مسئله که شما ایمان دارید کافرین یا به اون رسولی که شما ایمان دارید ما کافری من انکارش میکنیم قبولش نداریم شفرین اینطور گفتن خب نتیجتا موجزه این پیغمبر را احانت کردن فاکرون ناکتا قتل کردن ناکردن دست و پاش را بولیدن و عطا سرکشی کردن از حکم رب حضرت صالح او خب، بیه واقعی چلا گئے یہ واقعانہ گفتن یا صالح اعتناب ما تایدونا بیار برای ما اون عذابی را که وعدمی دهی ما را اگر تو واقعا پرستاده خدای تو از انبیائی عذاب وعده میدی بیار اون عذاب را فاخذت هم سبحان اللہ گرفتان ہارا یک زلزلی از زمین و یک صدای از آسمان فاسبه فی دارهم جاثمین پس گشتن در خانهای خود روی زانو افتاده و مردا جبرائیل ناره زد از آسمان قلبی را پاشو زمین که تکان کرده من روی زانو همهشون روی زانو افتاده من کسی که قلبش پاره میشه سرنگون میشه همین که قلبی هم این تو سرنگون میشه خیلی درد میکنه طور نمیره تو روی زانو می در حال روی زانو افتاده مردن فتو اللہ عنہ حضرت اعراض کرد دینا وقالا خطاب فرد برای تحصر گفت اے لقد وقد ابلغتكم رسالت ربی من ابلاغ کردم بشما پیام ربم را و نصرت لکم شما را نصیحت کردم لیکن شما دوست نداشتید ناسین را حرف ناسین را قبول نکردید به عذاب خدا مبتلا شدید به عذاب خدا چی شدید؟ مبتلا شدید فهمیدید؟ برید نه ان سے چہاروں متعلق با دعوی دوم دعوی دوم این بود که شما فیرون متبع ما انزلا باشی دیگر دنبال دیگران نری در تحلیل و تحریم اشیاء از ما انزل الله اطاعت کنید پیروی کنید آنچه الله تعالی حلال کرده حلال بدانید آنچه الله تعالی حرام کرده حرام بدانید الله تعالی ببینید لوط علیه السلام را ما اعظام کردیم قومی که بود او اتباع ما انزلالله نمی کرد اتباع ما انزل الله را نمی کرد بلکه به راه با پسرها جفت می شدن و این جفت شدن خود را با پسرها حق قانونی و اجتماعی خود می به راه بودن حضرت خیلی نارا را تبلیغ کرد اینا متوجه نشدن شما چطور میگید هر چیزی که قانون بشه دیگه این آسان انجام امروز در کشورهای کفری مثل آمریکا و انگلیس حالا بلا نسبت اگر نری با نری چفت بشه این همه هیچ عیبی نمیدانن و حتی حاضر بشن که دفتر ازدواج هم صادر کنن این غد بی اندین ها و این غد بی راه میرن اون قوم لوت علیه السلام سبیمی ها طور بودن و دیگه نمونه ای که این حیائی وقت راج بشه حالا ببین وقتی در یک جای لختی زنان رایجه زن خودش در همین جا بیعیای وقت رایج میشه میگم میبینی که در همین جمهوری اسلامی زنکر رانش لخت تو خیابانیه یک جرابی پوشیده که پوشیدن و برابر برابره و حتی بلا نسبت همین موی پاش هم به نظر میاد این غد بیعیا یا با یک رقابی میاد بیرون سرش لخت دستاش لختن باهاش لختن خب چقدر دشته و برای یک زن با یا حتی برای یک مرد تو عرف نیست مرد شما شلوار خود را بالا نمیدن که شما میخندن این درکر شلوارش بالا زده تا یک وزب که قانونی باید باش لخت میشه شما تو شهرستانه بری ببینی چقدر ساقی زنا لخته و چیزی بی حیایی لیکن وقتی حیائش رفته و پیشن شده و خانم مدل بالایش میگن هرچی لختر مدل بالایه راحت میکنن اونجا همین آنی عمل زشت را همین امروز که زنا در این کشورهای کفری عادی دو نفر با هم راضی میشن جلوی انظاری دیگر مثل بلاغه های دیگر رسوار میشه اللہ تعالی میگه ما لوط علیه السلام را اعظام کردیم هنگامی که گفت قوم خودش اتعتون الفائشتا آیا شما منکر اون فاحشو بیایایی میشید که سبقت نکرده برای این فائشه هیچ اهدی از جهانیان این مرض قبلا هیچ در میان انسان ها نبوده یعنی فطرت انسان ها در صدر بهتره الان این مرتکب این عمل زشت از همین قوم شد و بعد از این قوم دیگر در دنیا این عمل زشت رواز پیدا کرد همانطوری که شما میبینید دامه ها که فطرتشون سالمه حتی هیچ دام نر بر, بر دام نر مسئله این مسئله را مرتقب نمیشه و انجام نمیده و اصلا امکان هم نداره انجام بده شطور نر بر شطور نر خر نر بر خر نر اصلا این عمل امکان پذیر نیست پیغمبر فرمود تاتون الفاحشه شما مرتکب این عمل زشت لباست میشید که سبقت نکرده برای این عمل فاحشه ای چهدی از جهانیان انکم لتعتون الرجال شهوتا تشکیل کرد فاحش کرد شما میایید پیش مردان برای شهوت اینها پیش مردان بزرگ بالغیه نمی آمدن پیش همین بچه های بی ریش می آمدن عمل زشت را انجام می دادن لیکن اینها فردا مرد می شد چقدر زشته که عمل زشت را با کسی انجام بده پرده هر مردان مردم بزرگ شد بیا روی زشتیه این خاطر برای زشتی این کلمه زشت کرد که شما انکم لتعتون الرجال شهرت من دون النساء که به رجال مردان بالغ را میگه این عمل قانونی خود برای مردان نابالغ میدانستان انکم لتاتون رجال شاوت من دون بل انتم قوم مسرفون شما یک قومی هستید از حد گذشته از حدود انسانیت و از معرفت انسانیت گذشته اید نبود جواب قومش مگر این که گفتن بیرون کنید این حضرت لوت را با متبعانش من قریتکم از شهر خود چرا چرا اخراج کنم پیغمبر را انهم اناس یتطهرون اینا کسانی هستند که خود را پاک و صاف میدانند پاک ما مردان پاک مالوده ما مرتقب پاکشه میشیم ما, ما مرتقب زشتی میشیم هیچ تو اخراج نه خیلی صاحب و پاک خود را میدانند، اللہ تعالی میگه پس اونا اخراج نکردم ما نجات داریم صالح لوت را و اهل لوت را الا امرأته مگر خانمش ببینی دوست بزرگان از اهله امرأته را استثنا میکنه پس معلوم میشه که در اهل امرأه داخله یا اهل بیت شما میگی بابا حسن و حسین و علیه حضرت عایشه و حفظه اهل بیت نیست. تو بینی استثناء متصله ما لوت را نجات دادیم فانجناه لوت را ما نجات دادیم و اهلش را مگر زنش کانت من الغابرین شدن لوت علیہ السلام از کسانی که در عذاب باقی ماندہ غابرین اے من الباقین فی العذاب از کسانی که در عذاب ماندہ زنش ہم واسطب شد و امترنا علیہم مطرہ بارانی دین برسر آنها یک باران ویشا اون بار تو مگر از اول دست نبودی که من چقدر گفتیم استثناء منقطع استثناء متصله لیکن این استثناء متصله صد درصد اونجا استثناء منقطع باشد اگر استثناء متصل باشد تمام بحث را ما گفتیم خب، فرق نمیکنه استثناء متصل استثناء منقطع اینجا استثناء متصل مستثنا در مستثنا منه صد درصد داخل چرا که مستثنا از جنس مستثنا من هو از اهل حضرت لوط علیه السلام و ما بارانی دیم بر سر نه زن هیچ پیغمبری زنا نکرده البته این مخبری بود این اینها اینقدر مبتلا به این مرض لوتی بودن حتی زنان خود را اصلا هم دست نمی زدن چه؟ زنا با یک دیگر دیگر همونه وقتی میگن این بزرگان نوشته کردن اینها همشون با مردان و با بچه ها شبت میشدن زنان و اینها ویل بودند و خود با یک دیگر خود را میمالیدن زن بماله چی فایده بزرگ خب و امترنا علیهم مطرا ما بارانی دیم بر سر اینها باران بیشهی یعنی سنگ فانظر که فکان عاقبت المجرمین چشم را باز کن و نگاه کن چطور گشت نتیجه مجرمین آخر مجرمین و عاقبت مجرمین چشم شد خلاصه تشکیل جای دیگر میاد و الى مدین اخاهم شعیبا ان کے سے پنجو متعلق با دعوی ثانی و ثالث ببینید قوم حضرت شعیب عبادت غیر اللہ می کر حضرت فرمود نه خدا را عبادت کنی که کارساز هم هست غیبدان هم هست متصرف هم هست و خب ببینی اتباع ما انزل را بکنی حلال را حرام را برای خود حلال نداری وقتی شما کامل میگیرید و کم میدهید این کم دادن شما از مال دیگران با شما میمانه در کل و وزن کبی میکنید خب آنچه که کم میکنید از کل و آنچه که کم میکنید از وزن لغذا اینها برای شما حرام حرام خاری نکنید حرام را برای خود حلال نکنید این یک نوع حرفه و می دانستن پانچه بودن دست ترازور از می اوتور کم از کم دو گرمی کم می ترازو را خوب نمی نمیکشیدن یا یک بلای بر سر ترازو می آوردن میشه که بیارن بلا ها تو بین خاطر پیغمبر گفت اینکه شما کم بکنید در کل و وزن و حق مردم حرامه برای شما و برای شما حرام بسیار برای خود حلال میدن قداتم تم رب ربکم آمده پیش شما دلائل درباره توحید درباره رسالت من از جانب رب شما این انقلاب اون انقلاب اعتقادی بود و حالا انقلاب عملی فآف الکل و المیزان کامل کنید کل و وزن را و کم ندهید به مردم اشیاء آنها را که این کم دادن مردم اشیاء برای شما حرامه آن که حق مردم با شما میمانه برای شما حرامه این حرام را برای خود حلال ندانید و فساد نکنید در زمین بعد از اصلاح زمین اطلاع شده زمین توحید آمده رسالت آمده لہذا با عمل و با اعتقاد زمین را فاسد نکنید ذالکم خیر لکم این که شما وزن مردم را حق مردم را کامل بدید کم نکنید برای شما خیره اگر یک ذره ایمان دارید و عمل کنید دیگر نمونه فسادی بود که اینها رهزنی کردن کسی که به طرف پیغمبر رفت جلوش را می زدن این یک فساد اگر راه می بستند و مردم غارت می کردند این خاطر فرمود لا تقودو بکل سرات توعدون ننشینی سر هر را برای اعراب کردن مردم و رهزنی و برای اینکه مانه بشمید از راه خدا من آمن بالله برای اینکه شما تو توعدون تهدید کنید مردم را ارعاب کنید مالشون و برای اینکه تصدون عن سبیل الله در حال که شما جلوگیری میکنید از راه خدا من آمنه بالله را و خب در حال که شما طلب میکنید اون راه خدا را کچو کوجه هیله حضرت معنی کرده هیله مولوی آنم میکنید راه خدا را کچ طلب میکنید اما معامله کردی سوداگری میکنید حق مردم کم میدید دغبازی نکنید طلب نکنید اینها خود را مومن میدانستند و یاد کنید هنگامی که بودی شما کم در مال کم بودید در عدد کم بودید واقعا اگر ما نگاه کنیم ما قدیم کم بودیم چه پنجه سال ما خیلی کم بودیم اللہ تعالی هم از نظر مالی و هم از نظر تعداد ما را برده بالا اگر ما به پنجه سال که عقب گرد میکنیم و نیم نگاه میکنیم چقدر انسان ها کم بودن و چقدر هم از نظر مالی زیر صفر بودن الله تعالی هم از نظر نفوسی هم از نظر مالی زیاد کرده هم پیغمبر یاد کنید وقتی شما کم بودید از نظر مال و از نظر عدد کم هم از نظر مال و عدد خدا شما را اضافه کرده یاد کنید که فکان آقبت المفسدین چه شد نتیجه فسادکاران و ان کان طائفت منکم منو بالذی ارسلتو به این مشفم این شبهه کسانی که ایمان نیاوردند برانها عذاب چرا نمی آید اللہ تعالیٰ کو بخاطر نیکان کریں عذاب مواقع کریں بتا کی بودن طائفت من بودن، این علم خفر نہ مستقل بودیت یا شما ایمان آورده بودن به اون چیزی که من پرستاده شده ام به آن و به تحقیق ای هست البته ایمان ندارن پس ای مؤمنین فصبرو حتی یحکم الله بیننا صبر کنی تا خدا فیصله کند بین ما و شما بین ما و بین این کفار مؤمنین گفت که تاکه ایمان آوردن و یک تاکه که ایمان آوردن فرمود فسفرو سب کنید حتی یحکم الله بیننا تا فیصله کند عملا الله بین ما و بین آنها کافران و هو خیر الحاکمین او بہترین فیصله کنند است جواب اناد کن قال الملو الذین استکبروا من قومی گفتن اشناعات کردن مذاکره بیا بیا پیش مذاکره همیشه انبیاء را برای تایید شرک دعوت دادا گفتن سران قوم مستقبران قوم حضرت شعب که ما تو را اخراج میکنیم ای شعیب از شهر خود تو را تبهید میکنیم و آنهایی را که ایمان آوردن با تو از شهر خود اخراج میکنیم سبحان الله کی اخراج میکنه پرچمدار توحید را هواداران توحید را که یا شعیب والذین آمنو ماک من قریتنا یا اینکه عود کنید در آین ما برگردید یا اینکه عود کنید آمن اولا تعودن فی ملتنا قال پیغمبر فرمود حمد استفهام ہے معطوف علی محذوف ہے انا اعود آیا ما عود میکنی اگر چه هم اون آئین کفری شما را ناپسند بداری ولو کننا کارهی اگر چه ما ناپسند میدانیم عود میکنی استفهام انکاری هرگز ما عود نمیکنیم اون دینی را که شرک است و کفر است و نجاست است ما اگر بار کردیم معنی اینه که تعالی هر چی ما تبلیغ توحید کردیم همه دروغ هستیم تو ما اقتناع بھی کنیم بر خدا کذب را اگر عود کنیم در آین شما پس تعالی که هر چی ما مردم دعوت دادیم اولاد کردیم در ثابت الان ثابت کنیم که اینها همه دروغان ما اقتناع بھی کنیم بر خدا که را اگر عود کنیم در آین شما ما مستری حساب نشیم ما در وضو حساب میشیم بعد از اینکه خدا هم ما را نجات داده از اون ملت باطل شما اصلا امکان ندارد برای ما که برگردیم در اون آین و ملت باطل شما مگر اینکه خدا بخواهد که رب است حکمت خدا حکمت بالغ خدا اون چیز دیگر ہے لیکن اصلا امکان ندارد کہ ما برگردیم انبیاء علیہ الصلات والسلام اظهار عجز کردن ترددی نداشتن در انجام خود اصلا امکان ندارد که ما برگردیم در آین باطلشون فیها درون ملت شما الا ان یشاء الله ربنا مگر الله بخواهد حکمت خدا چیزی دیگر است مشیت خدا چیزی دیگر است ما با اون کار نداریم وسی ربنا کل شین علما وسی ربنا از هر چیز از نظر علم الله توکلنا فقط ما بر خدا اعتماد داریم ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق بار الہ فیصله بفرما عملا بین ما و بین قوم ما بحق به انصاف یعنی این بالحق اعتراض از بی انصافی نیست به حق فیصله فرما و انت خیر الفاتحین تو بهترین فیصله کننده ای خب حضرت دعا کردن ملا دو مرتبه رو کردانی دن قال الملا الذین ملا سردمداران قوم را بیدن سردمداران قوم حضرت لوت علیہ السلام سردم رئیسان الذین کفروا از قومش گفتن کی را گفتن ملت خود را خطاب کردن قال الملو الذين كفروا من قومه سردنداران کوف سخنرانی کردند و گفتند به متبعان خود به رعایای خود که لین اتباعتم شعبان انکم اذا لخاسرون اگر شما حضرت شعب را اتباع کردید شما خاسرید شما بدبخت ازلید لذا فاخذتهم الرجفه ورانی کرد نه خودت ملا اتباع کردن و نه ملت را بود پس گرفت اینها را یک زلزله یا زمین و یک سیحه یا آسمان پس گشتن در خانه های خود روی دانو افتاد و مرده جاسمین یعنی روی دانو افتاد و مرده الذين كذبوا على صبر گیریه نتیجه گیریه اونا که تکذیب کردن شعیب را گویا که سکونتی نداشتن در این شهر. چنان مکذبین شعیب را خدا مار پیچ کرد توی عذاب گویا اینجا کسی ساکن نبود زمین یک چکانی خورد و از جبرئیل از آسمان ناره زد همه روی زانو افتاده مرد زن مرد مرد مرد بچه مرد بزرگ کوچک همه مرد پس اونا که تقدیب کرده بودن شعیب را گویا که آنها اقامه نداشت لم یغنو به لم یقیمو و مولویا غنی یغنا به معنی گویت انہا اقامہ نداشتن در این شہرہا انہا اللہ تعالی نے کہ تقدیب کرده شعیب را کانو هم الخاسرین اونها خاسرین ابدی گشتن فتو اللہ عنہم حضرت اعراض کرده دینا وقالا گفت حضرتن اے قوم لقد ابلغتکم رسال همان دیا همینطور حضرت خدا و قوماشون سواشده شدہ ما تمہارا ابلاغ کردیم پیام رب را و نصیت کردیم را شما حالا چطور من غم کنم بر قوم کافر آنانی که از دست خود مصیبت خریدن قوم کافر یعنی آنهایی که با دست خود بلا خریدن خوف کردن من چطور حکم کنم یعنی حکم من چی دردی دوامی کنم آنهایی که با دست خود خود را بدبخت کردن حالا التفات بسوی اهل مکه هست بعد از پنج قصه ها پنج قصه خاندی خب الان التفات بسوی اهل مکه هست وما ارسلنا فی قریت من نبی سنت الهی بیان ما در هیچ شهری هیچ نبی مبوس نکردیم قریه به اصطلاح قرآن شهر مگر اول عذاب کوچک دادیم قوم ها گرسنگی و تشنگی آوردیم که شاید توبه کنند وقتی توبه نکردند و تمرد کردند و ریششون کندند از این چهار داستان همینطور معلوم شد پنج داستان البته ما نفرستادیم در هیچ شهری هیچ پیغمبری را مگر بر اثر تمرد و نافرمانی اون پیغمبر نافرمانی شده بعد ما اول عذابهای کوچک دادیم برای تذکر الا مگر ما گرفتیم اهل اون قریه را بالبعصای با شدت فقیری و ناداری و سر با سرهای بدنی تا که اینها حکمت اخذ تا این ملت ها تضرع کنن از کفر و شرک باز بیاین باید دیدین که از این راه اینها اصلاح نشدن نعمت دادیم ثم بدل نامکان سیئت الحسنه با در جای سیئه حسنه به دادی یعنی به جای کهسالی و خوشتالی و ناداری و مرض صحت و سلامتی و مال و ثروت دادی گفتی شاید کامل این کاملی هدایت بشه حتی عفو عفو به معنی کتر حتی که اضافه شدن در مال و در اولاد زیاد شدن هم دار شدن هم پولدار شدن هم صاحب اولاد شدن و چنان مغرور شدن که اون مش... اون ببینید چقدر اینها کچفن فهمی یعنی انحرافی دارن این ثروت و این مال که رسید اون گرسنگی و ناداری را فراموش کرد بابا اونی یک مسئله اتفاقی طبیعی یہ طبیعی امروز چی میگن؟ اما یک حوادث طبیعی خشکسالی را زلزله را آتش نشانی را امروز انسان ها غذای طبیعی میگن چی میگن؟ بابا قضیه طبیعی الله قالو گفتن قد مصابانا ذرا و سرا رسیده در طول تاریخ به آبا و اجداد ما سرر غای بدنی و خوشحالی ها اینقدر مغرور شدن که عذاب را فوجی کردن گفتن که دیه طبیعه فقدناهم بغتتن فَتْرِفْهِمْ آنْهَارَ و وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اونها شورش نداشتن که من عذابشون دادم با آسمانی خود ولو ان اهل القرآن ار ترغیبه اگر اهل قرآن اهل شعر ایمان بیارن و تقوا کنند از کفر و شرک اجتناب کنن من باز میکنم بر سر آنها برکاتی از آسمان بجای آفات ارضی و سمایی من برای خاطر بر اینها باز میکنم از آسمان و زمین ولیکن کذبو لیکن آنها تکذیب کردند اهل قرآن من باز میکردم برکات از آسمان زمین یعنی من نعمت در حد و آخر اینها را لیکن آنها تکذیب کردم پس گرفتم من آنها را بما کانو یک سبون به مقابل آمال کفری و شرکی کانها کس کردم حقن التفات به سوی مکه است افامنا اهل القرى ان با باسنا آیا این اهل قرآن اهل مکه و طائف من حولها آیا اینها ایمنن از که بیاد عذاب ما پیش آنها در ساعت شب یا در حالی که در حالی که خوابن بیاتن ساعت شب و هم نائمون در حالی که خوابن چرا این اهل قرآن عبرت نمی گیرند یا در حالی که خواب من این آرمی برد جهنم سبحان اللہ اوامن اهل آیا امنیت حاصل کردن کرا؟ از اینکه بیاد پیشانا عذاب ما هنگام زها خورشید آمد بالا و همی یلا ابون آنها با دنیا خود باگی می کنن آنها با دنیا خود سرگرمه تجارت و کسی کار و کشاورزی افامنوا مکر الله آئین آج مکر آبا صاحب منن فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون ایمن نیستن از مکر خدا مگر قوم آئے خاسر خاسری ہیچ خبری ندارن لیکن بندگان خدا ہمیشہ در فکرن کہ خدا اصاب نہیں آیا باد تن می آمد باران تن می آمد پیغمبر علیه السلام و خدا شد که ما بعد عذاب بید فلا یامن مکر الله اما ندارن از عذاب خدا مگر ایمن نیستن ایمن نیستن از مکر خدا یعنی از عذاب خدا مگر قوم های خاصه اون قوم هایی که یک ذره خدا ایمان دارن همیشه از عذاب خدا حراس دارن اکنون الله تعالی اشتراک جرم را بیان میکنه اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد آلها الله نشاء اصبناهم بذنوبهم این الله نشاء اصبناهم بذنوبهم فاعل الم یهدی هست اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها آیا ظاهر نشده برای آنهایی که وارث زمین شده بعد از اهلش حالا وارث زمین الان کیا هستن پنجه سال کم کی بوده پنجه سال نه بیست پنج سال کم، وارث شهرداری کی بوده وارث این ایران بزرگ کی بوده مگه این ظاهر نشده برای اینهایی که وارث زمین شدن بعد از آن این مطلب که اگر من خدا بخواهم اصبناهم بذنوبهم عذاب میدم آنها را به مقابل گناهشون باید برای اینها متوجه بشه من اون ها را بردم الان این قدرت را به دست آقایان دادم که کی انصاف میکند و کی نمی خود به خود این بردن من دلیل عذاب منه آیا ظاهر نشده برای آنهایی که میراث زمین وارث زمین شدن بعد از اهلش که اگر ما بخواهیم عذاب میدیم آنها را به سبب گناه آنها کفر و شرک آنها و مهر میزنیم بر دل اینها پس اینها هیچ نمیشنون حق را قبول کردن به جای خود که حاضر به شنیدن حق نیستن سبحان الله تلک القرآن تلک مشارلش همین شهرهای تباه شدن که ذکر آنها شد در محکم این همه شهرهای تباه شده بیان کردیم ما بر شما از اخبار این شهرهای تباه شده و البته آمد برای این اهل شهرها پیامبران آنها با دلائل واضح و روشن لیکن قوم این شهرها ها چقدر نبودن این اهل شهرها ایمان بیارن به ما کرده بود آن چیزی را که تصدیب کرده بودن قبل از پیغمبران یعنی اون شرکی و کفری و آیاتی که اینها قبلا این حالتی داشتن اینها به مثل ایمان بیارن نبودن آنها ایمان بیارن به آن چیزی که تقصیب آن را کرده بودن قبلا یعنی ایمان توحید توحید را رسالت انبیاء را لحظه اینا بعد از آمدن انبیاء هم ایمان نه آوردن کذالک همین طوری که بردل آنها مهر زدم و به جهنم رسانیدم مهر از خدا بردل کافران زمان شد و اللہ تعالی میگه و ما وجدنا لأکثرهم من آدم وقتی عذاب ها می آمده اینها آهد و پیمان می کردن بعد نقض می کردن ما نیابتیم برای اکثر آنها وفایی به احد وفایی به هیچ احدی ندیدیم یعنی اینها احدها را پیمانها را وفا نکردن وما نیابتی اکثران را <laughs> و این مخفف من المسکل و بتاکی یابتی اکثران را فاسقان درجه یک این قصه ششم متعلق به دعوای اول دعوای اولین این بود که پیغمبر این کتاب عظیم را ما به شما عنایت کردیم با تمام قوت این کتاب را تبلیغ میکنید در مسیر اگر مشکلی آمد فلا یکن فی فلا یکن فی صدر که حرج حرج منه احساس احساس ناراحتی نکنی و لحظا با قوت تمام این کتاب را تبلیغ کن ببین که موسی کلی با چه قدرتی پیام من ابلاغ کرد به فرعون ابلاغ کرد به قومش ابلاغ کرد خلاصه از پا یک مدتی با فرعون مقابله کرد بعد با قوم خودش مقابله کرد جهاز داستان حضرت موسی علیه السلام تقریبا هشت حالت دارد واقع موسی اشتمال بر حالات سمانیه هست مشتمل هشت حالت دارد حالت اولا ثم بعثنا من بعدهم من مبوس کردم بعد از این قوم هایی که تذکره آنها شد قوم هود ها قوم صالح قوم نو، قوم شعیب قوم لوط او خب، بعد از این قوم ها من موسی علیه السلام را مبوس کردم آیات خود را بهش دادم به طرف فرعون مبوس کردم و سران فرعون عراقین سلطنت فرعون را ملا میگن لیکن اینها بدون تعمل ظلمون بها با تمام آیات ما ظلم کردن یعنی از آیات ما متأثر نشدن فنظر چشم باز کن کیف کان عاقبت المفسدین چه نتیجه نتیجه کاران فرعون و فرعونی ها چه شد تفصیل کس بعد از و وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین سران من فرستاد شده از جانب رب العالمین هستم حقیقون علا حقیقون به معنی واجبون حقیقون معنی واجبون علیه بر من واجب حق که من نگم بر خدا مگر حق بر من واجبه که من نگویم بر خدا مگر حق یعنی هرچی من میگم حق من نعوذ بالله دروغ نمیگم حق بر من که من نگم بر خدا مگر حق بگم لا حق هیچ چیزی نمیگم لحظه قد جیتکم ببینت من ربکم من آوردم برای شما فرائی دلائل واقعی از جانب رب به وقت مطالبه نشان میدم شما اگر بخواهید اون دلائل رو به نشان میدم خب اون دلائل برای اینه که شما ایمان بیارید و دومین خواسته اینه که فرس المی بنی اسرائیل این فرزندان اسرائیل را شما همه غلام کردید و کنیز کردید این شاهزادگان را این انبیازادگان زادگان را کاملا آزاد کنید و بگذارید ما میریم بشاند دو خواسته موسی علیه من آوردم بینه بیان واضح برای توحید از جانب رب شما لحظه مطالبه ثانی اینه که ارسل مایی بنی اسرائیل حضرت موسی از فرعون دو خواسته داشت خواسته اول ایمان خواسته دوم آزادی بنی اسرائیل قال گفتن ان کنت جئت بآیت اگر موسی تو دلیلی آوردی برای پیغمبریت و برای رسالتت فاتح اون دلیل را ارائه بده ان كنت من الصادقین اگر تو راست نیست خلاص آیه اول فالقاساه حصار انداخ موسی فیدایی صوبان مبین پس قاری یک اشتهای آشکار شد صوبان اشتها را میکن جای دیگر قرآن میگه جان جان مال باریک را میکن پس تطبیق چیه اینجا صوبان اشتهای بزرگ اشتهای آشکار ظاهر جان در جسته صوبان در سرعت گشتن در اون میدان که میگشت مثل مار باری مار بزرگ نمیتونه حرکت کنه بارهای بزرگ کلوب اصلا نمیتونه حرکت کنه خیلی زدی ما تو بیابان میرفتیم سر ریگا شبا اون مارها میگشتن سرشون دیده میشه سبحان الله چقدر خدا سری ساتون کنه مار بزرگ حرکت نمیتونه بکنه مار باریک کچه خیلی سری حرکت میکنه این در جسته هم اشتهای بزرگی میبود و در سرعت مثل مار باریک میبود پس کشتهای و داخل کرد دست نزایده او یعنی خارج کرد دست خود را بعد از داخل کردن در بغل فیضای بیضا للناظرین این بند مبارک یک چراغ نور افکنی شود مثل چراغ نور افکن قال المنا من قوم فرعون گفت سردمداران فرعون مشوره کرد مشوره اهل دربار مشوره اراکین سلطنت فرعون گفتی این ساحر سران هم گفتن گفتن ملا از قوم فرعون انها لساحر نوسا موسی جادوگر بسیار ماهره چنانچه که حضرت میگوید چنانچه که حضرت فرعون میگوید او ساحره چه, چه اراده دارد یرید ان یخرجکم من ارضکم و اراکین سلطنه ملت را دارن تبلیغ میکنن در هوای فرعون فرعون گفت این ساهر علیم تسلیم دارد شما را اخراج کند از سرزمین مصر بادشاهی مصر بگیرد یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تامرون شما چه دستور میدی رئیس مجلس رئیس هر مجلس سخنرانی میکند شما چه میگی فماذا تامرون چنانچه که بادشاہ شما مشوره میگیرند اون مشیران درجه یک زیر دستان را گفتن اونا همه مشوره دادن ارجه و اخاهو مولد بدید موسا و برادرش و ارسل فی المدائن حاشرین و فرعون لعین بپرست در شهرهای مملکت دست احضار نامه بده حاشرین ماموران را با احضار نامه بپرست خب این حاشرین ماموران با احضار نامه چکار کنند یا تو کب کل ساہر علیم هر جادوگر ماهر مملکت را احضار کنند مامور اعظام کن حاشرین جمع کننده دستورنامه و احضارنامه بده بیا هر صاهر ماهر را و با سیر آنها ما به این ملت تفهیم کنیم که این پیغمبری نیست این گریه ملت ما هم مرعوب شده از اجدها مرعوب شده از دست سفید و میخواهند تسلیم بشن که این پیغمبره لذا شما معمور ببرستید تمام ساهرین مملکت را جمع بکنند تا ملت را تقسیم بکنیم که این جادو گره چیزی که موسی نشان میده اونها هم نشان میده و ملت از جلو شما در بیارن هر ساحر علیم را و جا از اینجا جدی انتماعات ہے خلاصه فرار معمول پرستاد تمام جادوگران مصر را جمع کرد تعدادشون بعضی میگن ده هزاره بعضی پانزده هزاره خلاصه خلق عظیم جمع جا از السحرا تو فرعون حالا پردا میخوام مقابله کنم جادوگرها با هم نشستن بگیم همین قبل از این که غلبه کردیم بر موسی جایزه قدرت آن تصویب کن به به تصویب مجلس فرعون برسانی، که وقتی ما غالب بشیم و به تصویب نرسانیم به ما چیزی نمیده این فرعون خسیر الان به تصویب مجلس برسانی که بعد از بوجه دولتی سهم ما را کاملا بده جا سارت فرعون قالوا ان لنا لاجرا به تحقیق ما برای ما البته اجر بزرگی هست به شرط که ان کننا نحن الغالبین خب، حقوق بزرگی نیخواهیم اگر غالب شدیم لعنتی که از طرف ید پیدا و اصحای موسا غلب شمش به تپش بود قال نعم اگر آکین مجلس مشوره نگرفت حکم حکومتی صادر کرد بله بله اون سهمی که من دارم شما را به نه اجر میدم انکم لمن المقربین شما از مقربان من مسئله بزرگیه بابا و این نکول لمن المقربین مسئله بزرگی یا کچکیه شما از مشیران و مقربان دربار ویژه برمیکی ها ما اگر یک استانداری بخواد دیگه ما تی پوست خود جانه کشه ها ما را به جلوی در استاندار کسی بگذاره دیگه تی پوست خود جان نمیشیم حب ما بخواستم نه من بر استاد برای ما مثلا مولا علی بین چیز جل سیر بدره کجا میری نه من برای استاد برای ما چاند مرگی ایمان اگر نباشد هیچ این بیبین اِنَّ لَنَا لنا لاجرن ان کننا نحن الغالبین اگر ما غالبشیم حقوق ما خیلی زیاده رو بدبخت که تپش قلبش بالا با بله بله بله انکم لمن المقربین شما را دید چیزی میدم که فکر شما نرفته شما از مقربان ترجیه همه دربار تران و تانگ مرغ و تانگ خرگوش همیشه بخورید و بشید شما از مقربانی لبسم قصتا جهنم آمدن به میدان مقابله یوم دینه یومی دود همه ملت جمع می شدند و رجمی رفتند و خلاصه یومی که تجمع می کردند در آن میدان بزرگ همه جمع شدن یوم زینه بود سیزده به در در اون تفریگاه بزرگ فرعون و در اون یوم دینه همه ارتش و سپاه فرعون با تمام ملت می آمدن ارتشش رژه می رفتن خلاصه یوم دینه جمع شدن تو جمع شدن موسی کریم هم آمد اینها به این مثلی که لباس موسی می پوشید اینها همون دور لباس پوشیدن برای اینکه به ملت تفهیم کنند که ما سهره دارای این لباس لباس روحانی عبا هست و کبا هست و جبا هست و اقا هست و یکی به دست شکبه ریشمان را مثل شلاغ به دست دارد یکی اصحای بزرگی مثل موسا به دست دارد اصحای موسا هم که دیگه اصحاییه شریح اصحای موسا اصحا به دست شبیه عبای موسی عبا بپرو شبیه امامه موسی امامه بپرو همه آمدن به میدان اینجا دیگه گفتن یا موسی تعارف کردن اما ان تلقی و اما نکون نحن الملقین شان زهره که نترکتی هبرشتا هم پاسه فاهم زهره اینها که نترکید هم زیاده زد باید پیغمبر پاک جلال چه میکنه حرف بسنه اینها لرزه لفرزان گفتن امان انتول کیا شما القا کنید یا ما القا کنید؟ یا ما القا میکنیم شبه ها رسمان ها را یا شما اصلا خود را القا کنید بی اندازی بی اندازی سارا یا ما می اندازیم آن را که می اندازیم چوب و ریسمان و غیره حضرت فرمودن خوب شما بیندن شما پیش قدم باشید حکومت مال شما امر مال شما نبات شما صاحبان هم جلو باشید حق تقدم دارید فلما القو وقتی انداختن ریسمانها و چوبارا سهرو آیون الناس سهر کردند و جادو کردند چشمهای مردم را همه مردم فکر کردند که ما رست و گشتم هستیم اینا حرکت دارند سهر و آیون الناس و استرحبوهم و ترسانیدن مردم را مردم همه به حراس آمدن این همه ما این همه گشتون در اون میدان بزرگ به حرکت در آمدن و قرآن میگه و او به سهر عظیم جادوی بسیار بزرگی را به نمایش گذاشت موسی علیه السلام منتظر فرمان رفت اللہ تعالی در همین لحظه فرمان داد و اوحینا الى موسی در همین موقع ما وحی فرستادیم به موسی که ان الک اتاک شما تای مبارک را بیندازید فیضا هیا پس فورا نجدهایی شد فیدا ہی فوراً ان اصفات اجدا شده تلکف ما یعفکون همان چی اینها اف کردن یعنی تراشیدن اونا حقیقت ماری جاشون نبود همه ریسمان و چوبهای آنها که بعضی هم میگن ده هزار بعضی هم پانزده هزار والله تعالی همه آن چکین ها اف کرده بودن اشتهاد در آن واحد کنو بود باید اشفاق زد سر بالا دهنه غد باز کرد که کاملا اگر فرعون هم می آمد تو دهنش فرو می چنان به طرف فرعون متوجه شد و دم خود را زد بالا که فرعون یبول کما تبول الحماره نه قدرت که برای فرعون باقی مان تمام ادرارش نیست فوق حق حق ثابت شد و بطر ما کانی عملو آن چیزها عمل کردن باطل شد فقلیبو هنالک مغلوب کرده شدن در اینجا انقلبو صاغرین میدان بیل کردن تو فرار کردن ارتش به مغر خودش رفت صفاح به مغر خودش رفت نیرو انتظامی فرعون به مغر خودش رفت ملتی که آمده بودونا هم به مغر خود رفت الکی سہرت ساجدین سہرا فرار نہ کردا علم ہم گاگائے برای انسان زمین فراہم حرام ساجدین به سجد افتاد ده هزار بودن پانزده هزار بودن همه سهره به سجد افتاد و با زبان در حال سجده اعلان کردن آمنا برب العالمین به اون رب عالمین که رب موسی و هارون است ایمان آورده این از این رب که انا ربکم الاعلا بغزاری سهارا به این حقیقت رسیدن که سهر این قدرت را ندارد که چیزی دیگر را نابود کند اون به چشم مردم مار بودن در حقیقت چوب بودن همه را فرو برد و بعد حضرت موسی به فرمان رب العالمین اینا گرفت رو چی به خودش نه ریدی دیده میشد نه ریشمانی دیده میشد نه چوبی دیده میشد این چیزی در کنید همه همه رفتن فرو و وقتی که اینا برداشت همون چی به خودش دو معجزه اصلا اشتها میشد اشتها اصلا شود. دو معجزه اینها متوجه شدن که هم تو پیغمبر رب العالمین آمنا بر رب العالمین رب موسی و هارون بیان بر رب العالمین چرا اینها هم فرعون رب عالم گفت و می گفتن این تمام مردم پرورش بوده فرعون دیمان مبهود شد لکه سیاسی هست چی باید بگی قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لکم ایمان آوردی به رب موسی رب عالمین قبل از اینکه از من اجازه بگیرید و من اسم ایمان بدم ان هذا این غالبیت و مغلوبیت یک مکریه مکرتموه شما این تدبیر را به راه انداختید در شهر پس شهر لتخرج من اهلها پس شما اخراج کنید از این شهر اهل شهر را صورت تعلمون هر قریب شما میدانید من با شما چی میکنم اینجا اینطور گفت جای دیگر گفت موسی استاد شما ان هذا لکبیرکم علمکم السحر دست پا شما را غط میکنن شما ترفندی به راه انداختی توی کشور با یک سیاستی یک سری سیاست ها بازی اطلاعات ما خبر نشده از سیاست های بازی سیاست بازی های شما الان کار شما را تمام میکنم آن نام چکار میکنی لو قدن نیدیکم لکم من خلاف دست و پای شما را برعکس غط میکنن ثم لأصلبنکم از به همه شما را به تنه درخت های خرما بدار میآویزنم بدار وقت لو نا ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لأسلبنکم باز شما را بدار میکشم همه شما را هم استاد شما را هم شما را قدرت ایمان را نگاه ایمان چه قدرتی قبلا جیره میخواست الان قدرت ایمان اینا را چقدر دلیر میکنه ایمان بیاید جایی ایمان یه قدرت است یک حقیقت است همه بی یک صدا گفتن انا الى ربنا منقلبون لا زهر سنزرن فقل ما انتقا انجام بده آنچه که تو انجام دادنی هستی هر غلطی نکردی بکن فوقش ما رو با مرگ ما به ملاقات را کنی لن پروایی لا زهر فقد ما انتقاد انا الى ربنا منقلبون ما با مرد کرک رب برمیگردیم و لانتی لعنتی توی لعنتی انتقام نمیگیری از ما عیب حساب نکردی از ما هیچی گیرا الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا مگر ما ایمان آوردیم به آیات رب به آیات رب ما ایمان آوردیم لما جاتنا اون آیات رب وقتی پیش ما آمده ما ایمان آوردیم انتقامی و عیبی که تو بر ما ایراد گرفتی ایمان ما است ما از ایمان هرگز منصرف نمیشیم مدرسه چور میکردیم شهرم ارائه دادیم تمہارا احضار کردی حاضر شدیم ارائه بدید ارائه دادی الان که آیات رب آمده ما ایمان آوردیم و تو ایمان ما را عیب میگیری سارا می تو تیرے نکون من المقربی چشم کالم مارا بیاد بدار بیزنی این هستن در سر سروران گرامی حکام دنیا وقتی به سرشان پشاره، پیش این امام جمعه و آن امام جمعه و این و آن تملک و خوش آمد همین که به کار خود را انجام بدن دیگه دو مرتبه هیچ سال نمی کنن نیست خود کامی دنیا همین فرعون مگه نگفت که اندکم لمن المقربین و آلام میگه من شما را بدار میزنم چه حسیات قرآن و چه حقایقی قرآن داره بیان میکنه اهل دنیا طور موقع فشار یارند و موقع خوشی مارند نیش میزنند فهمیدی؟ حالا مناجات توحید چی شاگرد پیغمبر در آن واحد مواحد شد اگر این دعوت موسی به اینها رسیده بود که موسی ندا کننده اللہ هست همه به عبادت خدا دعوت میده و سهر داران واحد شروع کردن دوارا موسی رو نزدن نگو موسا بیا دست مارا بگیر پیران خوش مارا هارون بیا لربنا افرغ علینا صبرا ربا در صبر بر ما باز کن و توفنا مسلمین که از شکنجه ها دست و پا بریدن فرعون و از دار ما سپسه نکنیم و به ایمان نمیدیم ما در حال ایمان بده در حال اسلام بده جانی غد ظالم بود و خونخار بود بچه های معصوم فرعون را سر نمی بودی الان این سهره را می گذاشت سهره فریاد خدایا در صبر بر ما باز کن و در حال اسلام موت بده سبب بنا مسلمین قرآن این داستان تقریبا اجمال اندماج داره فرعون اینا را تهدید کرد سوال و جواب شد بعد فرعون مرعوب شد بابت ده هزار سایر تمام روحانیت مملکت مصر همینا هستند همه روحانی ها را بکشه یک دم دنیا زلزله میشه هر سهره از یک منطقه آمده فامیلی دارد خوبه دارد جبه دارد و روحانیت فرعون سهره بودن هر دین یک روحانیتی دارد نه همه روحانیت ملت و من بکشم دنیا زلزله میشه نمیشه همه علماء سیستان و بلوچستان و خراسان را یک روزی بکشن زلزله نمیشه نمیشه زلزله چنان زلزله میشه که گوش هم به رقص میآید ها اصلا نیست کشتن و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین